Ini sudah terang, teman Apakah termasuk tawasul? Nah, ini bukan tawasul. Ini permohonan doa. Ini keterlaluan. Betul-betul betul dia. Sampai ikut baju mana? Nol di belakang. Dan demikianlah dia yang kuat. Seperti itu keadaannya. Yang ada di sini mencocoki termasuk dibolehkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Apa maksudnya yang ada di sini? Perlu kita lihat. Ya, bahawa kalimat kredit kalau misalnya saya ditanya, bagaimana hukum kredit? Saya harus merinci seluruh bentuk kredit yang ada di dalam eh, bab jual beli. Kalau kalimat kredit itu kita buka bab jual beli itu bisa masuk pada tiga perkara. Bisa masuk di dalam bentuk taksi, bisa masuk di dalam tauhid illah bisa masuk di dalam masalah tawarruk. Tiga masalah, tiga perkara. Kata saya dengan ini, Jadi ini termasuk masalah yang banyak berbicara. Jadi kalau menghitung masalah kredit, kredit kan bahasa Malaysia ya. Kan? Kalau di Arab kan, kita harus lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Dan dalam syariah, itu masuk dalam tiga pembahasan apa itu di dalam bil kafsi atau bil kudinah atau bil atau masalah tawaf. Ya, ini semuanya beda. Bil kafsi dia menjual dengan cara kalau kontan sekian dari 12 ribu, kalau kredit ya, kita secara berhancur maka dia 15 ribu selama berapa bulan berikutnya. Ini bil kafsi. Kalau teman-teman menjual seperti ini, kita tidak apa-apa diperbolehkan menurut pendapat jempur, ulama. Menurut pendapat jumhur ulama. Iya. Yang menguatkan pendapat ini Syekh Jibad, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Salih Al-Fawza, uh, Syekh Salih bin Abdullah Al-Syid, Anda rasa dan jangan ada lima juga. Kemudian pendapat ini tentang bolehnya bil tafsir. Hari ini tentang masalah eh, cara jual beli yang cara seperti ini. Memang Syekh Al-Bali mengatakan itu terhitung menjual dengan dua harta dalam masyarakat. Dan Syekh Mubir memang dia mengatakan ada makna riba tentang dia untuk sisi. Tapi kita berputar bersama dari Nah, apalagi kebanyakan para ulama di zaman ini dan juga ini pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Ahmad dan juga kalau Al Islam di Indonesia tentang bolehnya dia untuk sisi tentang manusia tersebut. Ada orang mengatakan itu menjual dengan dua harga. Ibn al-Qayyim menerangkan panjang lebar dalam hadis sunnah. Ya, bahawa dalam hadis menjual, larangan dengan menjual dari dua harga itu, itu ada delapan penafsiran di kalangan para ulama. Punya delapan penafsiran di kalangan para ulama. Dan Ibn al-Qayyim menguatkan itu masuknya ke dalam masalah Bekul Sina. Masuk ke dalam Bekul Sina. Kita akan terangkan. Bagaimana Bekul Sina ini. Jadi kalau fiqh taksir Membayar dengan taksir Al-Qas taksir itu uh, Dari kalimat taksir Bagian Dia taksir Dia bayar dengan bagian-bagian tertentu Dia bagi bagi misalnya Bagian Bagi misalnya dia bayar secara terhancur tadi, Itu boleh Kita katakan ini menurut pendapat jumhur ulama dibolehkan Ya Saya pernah dilihatkan Sebagian orang yang menulis Katanya mungkin Katanya sebagian Masalah ini sudah dibahas oleh sebagian oleh sekian banyak ulama. Sekian banyak ulama di antara yang membahas Syekh Fulan dan Fulan. Sebut nama Syekh Al-Bani dan Syekh Mubin. Saya cocok. Tapi yang kalimat sekian banyak ulama. Dan ada menggambarkan bahawa dia kuatkan tentang tidak boleh itu pendapat jimhur ulama. Tidak. Bukan pendapat jimhur. Pendapat jimhur membolehnya. Pendapat jimhur membolehnya. Kita hamil. Baik. Jadi yang kedua yang ada untuk masalah bayi sinah. Apa yang sinah? Orang menjual barang. Anda belajar ini saja. Saya jual barang kepada si A. Dengan harga 10 ribu. Itu saya. Dua kali bayar misalnya. Maka si A pun bayar kepada saya 5 ribu. Ya kan? Si A bayar kepada saya 5 ribu. Setelah si A ambil barangnya, dia bayar saya 5 ribu. Tentunya si A masih hutang sama saya berapa? 5 ribu. Saya tahu si Ayu itu uang. Ya. Dia butuh uang 8 ribu. Maka saya datang kepada si A. Saya katakan kepadanya, saya beli barang kamu itu kontan. 8 ribu. Saya jual barangnya kepada saya. Nah, ini namanya B. Ustina. Ini diharamkan dalam makmur hadis. Gata bayar sendiri Ustina. Kalau kalian berjual dunia yang cara Ustina. Ini, itu Ustina. Eh, ya, namanya hadis yang menerangkan tentang haram. Ini dilarang. Jadi terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh penerapan di e, masyarakat. Misalnya satu perusahaan, anggaplah penjual mobil. Ya. Anggap penjual mobil. Sini perusahaan mobil ini ada bagian penjualan, ada, ada bagian pembelian. Dan biasa itu ya, penjualan, ada bagian pembelian. Datang seorang misalnya, dia butuh uang, uang banyak. Ternyata dia punya uang 50 juta. Dia sekarang butuh uang saya 200 juta. Butuh uang saya 200 juta. Bagaimana lagi ya, dengan uang dari 50 juta ini, kepenjual mobil. Dia pilih mobil dengan harga 300 juta, dia kasih panjang 50 juta, uang yang dia pilih tadi. Nanti berikutnya dia bayar secara kredit, secara fisik. Ya, kan begitu? Nah, dia bayar 50 juta. Diberikan mobilnya, kalau mobilnya dia terima, dia tidak ingin mobil, dia ingin uang 200 juta dia langsung di bawah di bagian apabila kemudian mau diputar di sampingnya masih ikut dalam perusahaan itu juga dia jual di sini dengan harga 280 juta misalnya sudah turun 20 juta ini dalam dia kumpulina kalau dia dijual dia beli dari satu pihak dengan cara kredit kemudian pihak itu sendiri membeli dari dia lagi dengan cara kontak ini namanya dia kumpulina habis Pertama dia masalah tawar. Tawar bukti. Seperti itu, saya beri contoh tadi. Saya datang misalnya, saya eh, punya uang uh, 200 juta misalnya. Saya punya uang 50 juta. Saya beli dari beli uang mobil yang eh, menawarkan dari cara saya. Saya beli. Saya bayar 50 juta panjang, ya berikutnya saya anjur. Saya punya uang 200 juta. Tapi saya tidak jual ke perusahaan itu, saya jual ke perusahaan lain tempat lain saya jual. Jadi cuma jualnya bukan ke pihak penjual, tapi menjual ke pihak lain, pihak ketiga saya jual. Nah, kalau dia jual ke pihak ketiga, ini namanya masalah tertawaru. Masuk ke dalam masalah yang ketiga. Kalau dia jual ke pihak yang dia beli, itu masuk ke dalam lain, nanti ingat. Lari. Kalau dia jual ke pihak lain, ini masuk dalam masalah tertawaru. Boleh tidak yang seperti ini? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh atau tidak? Jadi kuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Salih Al-Mu'zan, hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Ayat Al-Quran wa ahallallahu bayt. Allah menghalalkan jual bayt. Kita tak punya dalil yang menunjukkan benda haram. Jadi, jadi ini tiga jenis. Dalam masa syari, semuanya masuk. Ya, tiga jenis, tiga perkara dalam agama. Beru saksi, beru dina, kemudian bayt. Eh, masalah ketawarruh, semuanya kita terhitung dalam masalah kredit. Ya. Ada dalam masalah kredit di Indonesia. Kita melihat jenisnya kemana. Ada yang diharapkan dan ada yang diperbolehkan. kirkira da shawara haka dai sun bayyana tidak, ini menjadi permasalahan. Pengingat ya. orang yang ada sebelum masuk waktu subuh ya, dan solat sebelum masuk waktu subuh, tidak boleh bersolat dengannya. Pengingat solat tak ada solatnya, sebab solat bukan pada waktu Harus di masuk waktu. Nah, tapi kalau itu sendiri datang waktu, datang mengira, dan uh, diperkirakan yang ada dengan baik pada waktu ini, dapat tadi ikut sholat. Dapatlah, siang ikut sholat, sama kalau Nah Apakah ini dari jaminan masuk surga? Dan kalau seorang telah terjerumus masuk dalam jaman kebabilan, kekumpulan, namun kemudian dia bertobat. Ya, tergantung ya. Pertama begini. Kalau dia bertobat, itu Allah Subhanahu wa taala menghiburkan dosa-dosa itu. Walaupun dia berbuat kesyirikan, bertobat dan diampuni. Ayat yang kedua kesyirikan tidak akan diampuni, yaitu orang yang masih dalam jalan berbuat kesyirikan belum bertobat. Belum bertobat. Bagi bertobat, belum meninggal, insyaAllah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu dari ya, dari ayat. Dan terkirumus dia juga. Ya, perlu kita kalau dia terkirumus tidak sengaja, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat dan nasuha dan uh, eh, insya Allah kita akan terima tobatnya. Tentunya syarat tobat itu ada lima syarat. Syarat yang pertama dia harus ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua dia harus meninggalkan perubahan tersebut. Yang ketiga dia menyesal perbuatannya. Yang keempat dia berazam dalam dirinya tidak akan mengulanginya. Yang kelima masih ada waktu. Dalam artian substansi nyawa dikeluarkan terbit matahari dari arah barat. Sistem apa yang baik dalam tahun ini? Sistem mulazah atau kurikulum? Tuan-tuan kan kelebihan tu masing-masing. Okay. Dan semuanya punya kelebihan. Semuanya punya kelebihan. InsyaAllah salah di waktu lain. salah selesai solat untuk siapa? Nah, ha, Syekh Ibn Atim menerangkan bahawa ada dua kemungkinan. Mungkin untuk makmum yang disampingnya, untuk orang yang solat bersamanya, atau tidak, maka itu untuk para mana. Apa perbedaan tirada, pahuni dan tirada, syar'i? InsyaAllah akan datang dengan tirada يجب الوطن من الإيمان فالإمام الطبري حديث يقال cinta namanya karena ini bagian dari keimanan kata Imam Tawani hadisnya palsu bagaimana kaifiat menggerakkan jari saat takbir? Kenapa menggerakkan jari? Hadis menggerakkan jari lemah. Kita pernah menerangkan tentang namanya sulit menggerakkan jari itu dalam menjalankan kita volume pertama. Bagian pertanyaan sebenarnya untuk berjawab dari dalam penjelasan. Nah, penjelasan yang kita berikan itu penjelasan sesuatu yang telah berbeda secara umum. Jadi, hal-hal yang uh, telah jelas, setiap pertanyaan yang kita dan diperiksa kembali lah. Pertama, insyaAllah kita akan jelaskan. Bagaimana hukum ulang tahun pribadi, negara? Dan mereka menganggap itu kebiasaan saja, bukan kerana ibadah. Masalahnya di sini bukan berkaitan dengan masalah ibadah. Masalahnya tersyabuk. Menyerupai orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, Man tersyabah di kawmi, Abu Adil. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Bagaimana hukum mengikuti perlombaan atau kuis yang ada di sini? Tentang Ramadan atau hukum agama yang lain. Yang saya ketahui, kalau ini push seperti ini, biasanya telefon itu tarik telefonnya lebih tinggi. Ya atau tidak? Hah? Ya kan? Lebih tinggi. Kalau dia dengan tariknya lebih tinggi, masuk ke dalam uh, acara ini, dalam keadaan melebihkan tarik, maka ini hukumnya masuk ke dalam kima. Dia masuk ke dalam sesuatu yang belum jelas, dia beruntung atau dia rugi. Masa dalam kimat, terhitung ke dalam bentuk yang serlah. Jadi harusnya seperti itu. masalah ujian, ujian dan lainnya, itu ada ujian, ujian masalah. InsyaAllah kita akan berjalan. Ya. luar tersebut. Adakah dalilnya? Terus saya akan bertanya. Orang yang merapatkan apakah dalilnya? Kalau kita tidak merapatkan ya. Itu asal atau Kalau orang-orang rapat atau tidak, terubah. Terubah kan? Jadi kalau rapat, berarti dia mencerahkan. Sekarang apa dalil yang merapatkan? Memang ada yang berdalilkan dengan hadith Ibn Umar dan Syekh Al-Bani mensahihkannya di dalam sifat salat Nabi. Qan bina pada Nabi telah itu. merapatkan antara kedua kaki. Tapi hadis ini asalnya di dalam sahih muslim. Dan dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat merapatkan. Jadi oleh Syekh Mubdir, Syekh Bagna Buzaid dan lain-lainnya dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syah. Lemah. Kita ini, Riwayat saya sendiri saya dapat tentang uh, masalah merapatkan uh, Tetap seperti biasa. Walaupun mentazkiah di sini dengan tazkiah bagaimanapun setinggi gunung yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah istiqamah seorang di atas kitab dan Sunnah. Itu tidak membahayakan. Dan kita juga tidak pernah uh, apa namanya merasa tidak enak dengan hal tersebut. Luqman Al-Asari sekarang ini Saya sudah terangkan kemarin ini Kemudian uh, kita Tadang ini juga sudah terangkan kemarin ini InsyaAllah bisa dimurah Walaupun saya Apa namanya Sekarang Mungkin ada yang lupa Apa yang Ada Pada Pada InsyaAllah Itu ada nasihat semua. So sekarang saya kalau berbicara tentang ini Saya kasih dulu pendahuluan bagi orang yang menang Saya paham bahawa maksud dari pembicaraan dalam nasihat dan kaitan dengan kita menginginkan setiap siswa dan ikhwan tadi kita berada di atas manhaj yang lurus dan mereka ikut dengan orang-orang yang seperti ini yang memang uh, dari awalnya hanya sekedar membuat kerusuhan di tengah dakwah salafiyah kita kenal dan kerusakan yang seperti ini sudah cukup sebagai bukti bahawa mereka ini tidak berada di atas manhaj dan tidak punya dan tidak punya. فمن الحاكم والله المستعان فلماذا مبادرة من دول مجال الشريعة بطلالة حكما بعبد نصف ليلة نصيحة رجل إلى مباشرة إلى من دول Alam tentang itu. Yang ada pada seseorang itu mewarnai tulisannya, mewarnai pembicaraan. Karena hari ini kita nampak, besok kita tidak merasa aman dari Tidak merasa aman dari Allah Wallahu'alaikum warahmatullahi Nah, kita ada lagi amalan kita, kita ada lagi solat dan sebagainya.